Вже третій день я п'ю життя на повне горло. Де треба переступити, я там стрибаю. Голосніше сказати я вже кричу. Я навчився співати. Траля-ля, траля-ля. Все мені вулиця подарувала. Купаюсь в людському морі, в гармидері, в сонці, придивляюсь до всього і все таке добре, ласкаве і гарне. Ні, таки справді, коли придивитись добре навіть до пилу, як він клубочиться м'яко на сонці, то й в ньому помітиш багато зичливості. У мене нема тут знайомих, але нащо вони? Я бачу людей, всіх однаково знаю і збираю з кожного щось, як бджола із квітки. Вони теплі, живі і я теплий, живий, сміються. І я сміюсь. Ходять, говорять, співають. Я теж. як крапля у річці, блищу на сонці так само, як ціла хвиля. Цілий день вулиця, люди, фіакри. Я гладжу дітей по головці і ляскаю пальцями до кожного пса. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. А коли пан директор, е, пан директор сахарні здійма циліндр і сміється до мене, як стиглий кавун, я підходжу до нього і щасливий стиснуть його руку. Ну, якся маєте, як там пан Адам, панна Анеля? Я механічно говорю спасибі, спасибі, добре, а як же? А тим часом в голові у мене не ясно. Панна Анеля? панна Нелля, панна Нелля. А, се та, наче тінь біла кудись од мене тікає, наче туман, а я хочу зловити, вернуть і не можу. Що було? І коли було? Давно? Пан Анель, пан Анеля. Нема нічого. Навіть тінь щезла. Пусто. Пан директор сміється, сміється сонце, сміюсь і я.